50 languages. 63 63การตั้งคำถามสอง Fe preguntas 2ดิฉันมีงานอดิเรก Jo tinc un passatemps ดิฉันเล่นเทนนิส Jo jugo a tennis. สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ On és la pista de tennis? คุณมีงานอดิเรกไหม Tens un passatemps preferit? ดิฉันเล่นฟุตบอล Jugo a futbol. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ On és el camp de futbol? ดิฉันเจ็บแขน em fa mal el braç ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย el peu i la mà també em fan mal มีคุณหมออยู่ไหมคะ on és el metge ดิฉันมีรถ tinc un cotxe ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย També tinc una motocicleta. ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ On és el pàrquing? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Tinc un jersei. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย També tinc una jaqueta i uns pantalons texans. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ On és la rentadora? ดิฉันมีจาน Tinc un plat. ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน Tinc un ganivet, una forquilla i una cullera. เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ On són la sal i el pebre?